Let's pay homage to the Buddha, the fully enlightened one. Xin kính mời toàn thể đại chúng, chúng ta cùng tập lòng thành kính đến Đức Phật, bậc toàn giác. Namo Tassa Bhagavato the fully enlightened one. Udo bodhaya titi ti dantoyo dhammataya sa Dhammataya tanto dhammante no vadranaya sa Nibudo nibbanataya tan lokatarananami လောကတရဏောလောကသုံးပါးဤကိုးစားရာတဆူဖြစ်တော်မူသောယောနာကိုဗုဒ္ဓနာဂမိရောယတိအစိန်တေယတုထာခြင်းမြတ်စွာဘုရားသည်ဘုဒ္ဓသစ္စာလေးကိုရောတိုင်းထိုးထွင်းသိမြင်တော်မူ၏ဖြစ်၍ ဘောဓာယစာကျွထိုက်တာသူဘဘလူတို့ကိုတူထင်လင်းသိကြပါစေခြင်းချိုးငါ၎င်းထတောကုရောကပင်ယင်ချေတော်မူ၏ဖြစ်၍ဓမ္မထာယစာကျွထိုက်တာသူဘဘလူတို့ကိုတူမဲ့ယင်ယင်ချေကြစေခြင်းငါ၎င်း တန်တောကိုယ်ရင်ကပင်ခိလေသာဟုပုခတ်သိအငိမ့်တော်မူပြီး ဖြစ်၍ဓမ္မထာယစာကျွထိုက်တာသူဘဘလူတို့ကိုတူမဲ့ရင်ခိလေသာပူငိမ့်ကြပါစေခြင်းငါ၎င်းဒိနောဝတန္တယာနဝံကရကြံကိုကုတံထုတ်ချောက်ကိုရောတိုင်ရောက်ပြီးဖြစ်၍သာလျင် ဒရဏာယသာကုရောထတုချွတ်ထိုက်သူရုပ်နေကူတာဝံမာဝေကံတုကုတံထုတ်ချောက်ရောက်ကြပါစေခြင်းချိုးငါ၎င်းနေဘူးတော်ကိလေသာပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်ဆံယုတ်သိကိုရောတိုင်းအေးငြိမ်တော်မူပြီးဖြစ်၍ နိဗ္ဗာနထာယသာကုရောထတုဝေနေလူတို့ပုခသိငြိမ်ကြပါစေခြင်းကြိုးငါ၎င်းဓမ္မနေစဉ်လေးနဓမ္မစကုဒေတိတိကရုဏာရှိထာမေတ္တာဖြင့်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေ၏လောကတရဏံလောကသုံးပါးဤကိုးစားရာတဆူဖြစ်တော်မူသော တဏ္ဍကံဗုဒ္ဓနာဂမိရောယတိယစိန်တေယထုထာထုမြတ်စွာဘုရားကို နမေနမာမိကိုနှုတ်နှလုံးသုံးစုံပြောင်းပြောမံကိုလျှော့၍ကတော့မြတ်နိုးလက်ဆုံးမိုး၍ရှိခိုးညွတ်ပါ၏မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရား

many things last Dharma talk, in my last Dharma talk. Vâng, à, chúng ta đã nói về bát phong và tán pháp thế gian và nhiều vấn đề khác trong cái thời pháp thoại vừa rồi. Even though I'm giving the talk, why do we need to practice meditation? On my last Dharma talk, I've explained how to develop right attitude in life. Ngay trong cái thời pháp trước, à, chúng tôi cũng giải thích rằng tại sao chúng ta cần phải hành thiền và tôi cũng đã giải thích à, làm thế nào mà để phát triển cái thái độ đúng chân chánh trong cuộc sống. As I assigned to all of you. The purpose of practicing meditation is to know the truth. À, như tôi đã nói với tất cả quý vị, cái mục đích để hành thiền đó là để biết được sự thật. And also, those who are practicing meditation are those who are preparing for death. Và à, những người nào mà đang hành thiền cũng là những người đang chuẩn bị cho cái chết của mình. Those who could practice meditation very deeply until they know and they see the Four Noble Truths, for them there is real protection. Những người à, có thể à, thực tập thiền một cách sâu sắc và đã thấy được ừ, đã thấy và đã biết được bốn thánh đế thì đây là một cái sự ừ, bảo vệ thật sự. I hope all of you will be able to practice to that stage. Và tôi Hy vọng rằng tất cả quý vị ở đây đều có thể thực hành thiền đến cái à, giai đoạn đó. But if there are those who could not practice to that stage, they need to know how to live with right attitude. Only then they will know how to die. À, nhưng nếu có những người mà không thể thực hành thiền đến ở cái à, giai đoạn đó thì họ cũng cần phải biết được cái thái độ đúng đắn trong cuộc sống và à, như vậy thì họ cũng biết được cách chết. For that reason, I have explained all of you in my last Dharma talk how to live and how to die. À, vì lý do đó mà trong cái buổi pháp thoại trước tôi đã giải thích cho tất cả quý vị biết là ừ, cách sống và cách chết. What I have explained related to many things. One among many is meditation practice too. Tôi đã giải thích uh, trong cái buổi pháp thoại trước rất là nhiều thứ và có những thứ cũng liên quan đến cái việc hành thiền. On that day, through practicing meditation, what we can benefit from it is what I have explained, but very fundamental and very foundation. Ừ. Và cái buổi trước thì à, tôi đã giải thích rằng thông qua cái việc hành thiền thì à, chúng ta sẽ có được những cái lợi ích như thế nào nhưng mà nó đó là những cái bước rất là cơ bản và rất là nền tảng mà thôi. What I have explained on that day, there are many aspects that I have explained all of you, but one of the most important thing in which what I have explained all of you is how to accept both desirable and undesirable. Mm. và tôi cũng đã giải thích rất là nhiều điều trong đó có uh, cái điểm rất là quan trọng quan trọng nhất đó là làm sao mà chúng ta có thể chấp nhận tất cả những điều khả ý và bất khả ý Along the way you are practicing anapana meditation, you encountered both desirable and undesirable. À, trên cái hành trình mà chúng ta hành thiền niệm hơi thở thì chúng ta gặp phải rất là nhiều điều những cái điều mà à, khả ý và bất khả ý những điều khó khăn và những điều dễ dàng As I am all of you, all those who have practiced successfully and those who have developed equanimity towards both desirable and undesirable, along the way they practice meditation. À, và cô cũng đã giải thích rằng tất cả những hành giả mà họ ờ, đã thành công trong cái việc hành thiền là những người mà đã họ họ đã phát triển được cái tâm quân bình tâm xã à, đối với cả hai thái cực là khả ý và bất khả ý so among the eight worldly dharma what we desire is desirable what we don't desire is undesirable ừ. như vậy trong tám cái pháp thế gian này những gì chúng ta muốn là những điều khả ý và những gì chúng ta không muốn là những điều bất khả ý This is called unbalanced mind. À, đây được gọi là cái tâm không có cân bằng. This is the mind that see desirable and undesirable as something special and something not special. À, đây là cái tâm mà nhìn những cái đối tượng à, khả ý và bất thả ý như là những cái đối tượng đặc biệt và không đặc biệt. So, the way leading to Nibbana is very balanced. Cái, cái con đường mà dẫn đến Niết Bàn nó rất là quân bình. Buddha call it Majjhima Patipada, middle way. À, Đức Phật gọi đó là con đường trung đạo. The way that doesn't go to extreme. Đó là con đường mà nó không có đi đến đi đi đến cái thái cực nào hết. If you enjoy the sensuality, this is one edge, one extreme. À, nếu mà chúng ta hưởng thụ ngũ dục thì đây là một cái thái cực. Đây là một cái cực đoan. If you practice austerity practice severely, it is also another extreme. Nếu chúng ta À, tu tập theo cái kiểu khổ hạnh ha, à, thì à, hành sát thì đó cũng là một cái cực đoan khác In the same way, along the way we practice, if we rely on like and dislike, we go to extreme too. Và cũng như vậy, trên cái con đường mà chúng ta thực hành thiền, chúng ta nhận ra là à, đây là cái điều mà tôi thích, đây là cái điều mà tôi không thích, thì đây cũng là những cái cực đoan. Along the way you practice anapana, sometimes you like a certain pattern of breath. You dislike a certain pattern of breath too. This is going too extreme too. Trên cái hành trình mà quý vị thực hành thiền quán niệm hơi thở thì quý vị à, có thể thích một cái hiện tướng trạng của cái loại hơi thở này và có có khi quý vị thích một cái tướng trạng của loại hơi thở khác thì đây cũng là con đường cực đoan. We must abandon these two extremes when we practice meditation. và chúng ta phải từ bỏ phải xả bỏ à, những hai cái cái thái cực nào trên này trên cái con đường mà chúng ta thực hành so for that reason all of us need to improve our way of thinking our point of view our expects our attitude do vậy vì là cái lý do này mà chúng ta tất cả chúng ta cần phải phát triển cái cách suy nghĩ cái quan điểm những cái à, thái độ và những cái mong muốn của chúng ta. This is what I explain. What I should explain on that day. Đây là những điều mà tôi à, đã giải thích và những điều tôi nên giải thích à, vào cái buổi phát thoại trước. There may be many other things that you all should know and I should explain too à, có những cái điều khác mà à, quý vị cũng nên biết và tôi cũng nên giải thích. Also, I have introduced very new words to all of you. Và tôi cũng đã giới thiệu một cái ờ, từ rất là mới đối với quý vị. The art of acceptance. Đó là nghệ thuật của sự chấp nhận. Do you remember? Quý vị có nhớ không? Yes. One day, if I have right condition, I will give this talk, The Art of Acceptance, How to ah. Develop the Art of Acceptance. À, một ngày nào đó khi mà nhân viên hội đủ thì tôi cũng sẽ à, thuyết một cái bài pháp thoại về cái nghệ thuật của sự chấp nhận và việc phát triển nghệ thuật của sự chấp nhận. Accepting is the art. À, chấp nhận là một nghệ thuật. I have never given this talk in English. À, tôi chưa có thấy cái pháp thoại này trong tiếng Anh. What I have explained here in Vietnam is what I have never given in any other places to. Và những cái, cái cái bài pháp mà tôi đã giảng ở Việt Nam thì cô tôi cũng chưa từng giảng ở đâu hết. So the art of acceptance. This is what I have given in my own language in Myanmar, but I never ex- given in English too. One day, if I have right condition, I will explain. I will share with all of you. Um, cái pháp thoại mà nghệ thuật của sự chấp nhận tôi đã giảng ở trong tiếng bằng bằng tiếng Myanmar um, nhưng mà tôi chưa từng giảng bằng tiếng Anh ngày nào đó nếu nhân duyên hội đủ thì tôi sẽ chia sẻ cho tất cả quý vị ở đây What did I tell you at the near end of the Dharma talk on that day? What am I going to explain all of you? Và cuối cái buổi pháp thoại hôm trước á, thì tôi đã bảo tôi đã nói với quý vị như thế nào về cái đề tài mà tôi sẽ giảng ngày hôm nay. Um, last time I taught Monday have um, mentioned about the um, medit- the benefit of deep meditation towards the near death moment. Yes. Sadhu <laughs> for your remembering. Vâng, um, làm thay câu trả lời của của sư. Yes. How beneficial it is for those who could practice meditation deeply. Vâng, nó lợi ích như thế nào đối với những người mà có thể à, thiền tập một cách sâu sắc? This is what I have intention to explain today. Đây là cái điều mà tôi có ý định sẽ thuyết giảng vào buổi tối hôm nay. So, Buddha is the one who had penetrated the Dhamma deeply, completely as they really are. Đức Phật là người mà đã thể nhập sâu sâu sắc và toàn bộ trọn vẹn tất cả các pháp. That's why He's called omniscient Buddha. À, như vậy mà ngài được um, xưng danh là bậc toàn giác. The one who knows everything. Người mà biết tất cả. Nhất thiết trí. He knows all the things happening in this world and beyond this world too. Ngài biết tất cả những cái điều Ờ, trên thế gian này và vượt hơn cả thế gian này. But what he had explained, the Dharma that what he had explained to all of us is only a little bit. Nhưng những điều mà Ngài đã giải thích, những pháp mà Ngài đã dạy cho chúng ta thì chỉ có một chút thôi. Why do I say so? Tại sao mà tôi nói như vậy? In times of the Buddha, at a certain time, the Buddha was, together with many his disciples, bhikkhus. Và một thời nọ, Đức Phật à, lúc đó à, đang ở cùng các vị tỳ kheo đệ tử của ngài. It is in the forest. Lúc ấy đang ở trong rừng. There, a certain type of trees, a certain type of trees are growing very densely. It means there are many trees there. Okay? Very. Và trong khu rừng đó rất là nhiều loại cây mọc đan xen nhau. Rất là nhiều loại cây. Like now here you see in Dala. In this retreat, wherever we see, wherever we look at, we see pine tree. In the same way, in that forest, a certain kind of tree has been planted. Ở trong khu rừng đó thì có một cái loại cây mọc dày đặc. It means it grows there. Okay? So at that time, Buddha take with this take the leaves that that is on the ground in its harmful amount. Và Đức Phật đã nhặt một nắm lá à, trên trên đất, một nhánh lá cây. So he hold the leaves in his arms. Và Ngài cầm nắm lá trong tay. Holding handful leaves in his arms, he asked question to bhikkhus. Với nắm lá trên tay, Ngài đã hỏi các vị tỳ kheo rằng Bhikkhus, which is more, handful leaves in my arms or the leaves in this forest? Này các tỳ kheo, nắm lá trên tay ta à, là nhiều hay là lá trong rừng thì nhiều. So the bhikkhus gave an answer. Và các vị tỳ kheo đã trả lời. Buddha, the leaves in the Buddha's arms, handful leaves in the Buddha's arms, is very few in number compared to the leaves in this forest. Bạch Đức Thế Tôn, lá trong tay của Ngài thì rất ít so với lá trong rừng. So at that time, the Buddha explained the Dharma that I know is like the, leaves in this, in this forest. But the Dharma that I have explained to all of you is like handful leaves in my arms. À, lúc đó Đức Phật đã giải thích rằng Này các tỳ kheo, những pháp mà ta đã biết đã chứng ngộ nhiều như lá trong rừng, còn các pháp mà ta đã giải thích đã dạy cho các ông thì ít như là nắm lá trên tay vậy. The reason is I've explained all of you the Dharma, which is the way leading to making end of suffering. Lý do vì sao là vì ta đã giải thích cho các ông cái con đường mà đưa đến sự đoạn tận khổ đau. Even though I know what I have I haven't explained to all of you are very much but they are not the way to make an end of suffering. Mặc dù à, ta biết mặc dù những điều mà ta à, chưa giải thích cho các ông thì rất là nhiều nhưng những điều này nó không có lợi ích cho cái việc thực hành đưa đến sự đoạn tận tất cả khổ đau. So the purpose of fulfilling Parami to be a Buddha is to teach the way to make an end of suffering. Và cái mục đích mà để bồi bổ các ba la mật để trở thành một đức Phật toàn giác là để dạy cho chúng sanh con đường chấm dứt sự khổ đau. This is the main purpose of his becoming into a Buddha. Đây là cái mục đích chính của Ngài để trở thành một Đức Phật. For that reason, now I will explain how beneficial it is for those who deeply understand the Dharma as they really are. Vì lý do đó mà tôi cũng sẽ giải thích cho đến quý vị cái um, sự lợi lạc lợi ích của cái việc hành thiền một cách sâu sắc à, và thông hiểu giáo pháp một cách sâu sắc. But before explaining, there are many things you, you all need to know too. Nhưng mà trước khi giải thích thì có rất là nhiều điều quý vị cũng cần phải biết. Can I explain to all of you? Tôi có thể giải giải thích đến cho tất cả quý vị không? Yes. So we will extend our Dharma talk gradually <laughs> do vậy mà chúng ta dần dần mở rộng cái phát thoại ra Before I had no intention, only on, the spot, this thought arose in me. Ờ, trước đây tôi không có cái ý định này nhưng mà à, tôi nó khởi lên cái ý này ngay ngay tại chỗ. Okay, so who can teach the way leading to nibbana? Ai là người có thể dạy con đường đưa đến niết bàn? Yes, there is only one. Sama Sambuddha, Buddha. Chỉ, chỉ có duy nhất một người đó là đấng chánh đẳng chánh giác. There is nobody who can teach. Không ai có thể dạy con đường này. Why do we can why why can we teach? Không ai khác có thể dạy con đường này. Tại sao chúng ta chúng tôi có thể dạy? Because we follow the words of the Buddha. Bởi vì à, chúng tôi à, là đi theo những cái lời dạy của Đức Phật. Buddha is the originator of the Dharma. Đức Phật là đấng mà làm khởi sinh các pháp. Dharma appear because of the Buddha. Pháp nó xuất hiện là trên thế gian là do bởi Đức Phật. The way to make an end of suffering appear with the arising of the Buddha. Con đường đưa đến sự chấm dứt đoạn tận khổ đau nó xuất hiện cùng với sự xuất hiện của một Đức Phật toàn giác. What you all should understand the difference between two kinds of Buddha is what I want to explain today. À, quý vị cũng nên hiểu cái sự khác nhau giữa hai à, hai Đức Phật, hai hạng Phật. Do you know What are two kinds of Buddha? Và đây là cái điều mà tôi muốn giải thích à, đến quý vị. Yes, yes. Yes, Sammasambuddha Buddha, Omniscient Buddha, and Achiga Buddha, Solitary Buddha. Và đó là à, Đức Phật toàn giác à, và Đức Phật độc giác. What are differences? What are the difference between these two Buddha and what are they? C điểm giống nhau và điểm khác nhau giữa hai đức Phật này là như thế nào? I should say like this. What is the sameness between these two Buddha and what is the difference between these two Buddha? Hay là nói một cách khác là hai hạng đức Phật này thì cái ngài có điểm gì nào giống nhau và điểm nào khác nhau? Uh, they uh, themselves uh, by their, their efforts uh, find the truth eventually. Yes. The sameness between these two Buddha are this both of them are those who are self enlightened one. Và điểm giống nhau giữa hai hàng Đức Phật này chính là sự tự giác ngộ của các ngài, tự chứng ngộ. Without the aids and help of anybody, both of them become enlightened và không cần sự hỗ trợ của bất cứ ai khác thì à, hai ngài đều có thể tự mình chứng ngộ. Both of them become enlightened ones. Và yes. các ngài trở thành bậc um, giác ngộ. This is the sameness between these two different Buddha. Và đây là điểm giống nhau giữa hai Đức Phật toàn giác và Đức Phật độc giác. But what is the differences between these two? Nhưng mà điểm khác nhau giữa các ngài là như thế nào? Uh, the Pachika Buddha cannot teach the Dhamma to the others Bande. Yes, this is also one of the differences. Và uh, anh Đức Anh nói là vì ngài Đức Phật độc giác ngài không thể dạy pháp đến cho người khác. Và thiền sư nói vâng, đây là một cái điểm so, khác nhau. Sammasambuddha Buddha means omniscient one. Đức Phật chánh đẳng chánh giác Sammasambuddha có nghĩa rằng đa, đây là một cái Phật toàn giác. Is Pachega Buddha, solitary Buddha, Sammasambuddha Buddha. Is Pachega Buddha, Sammasambuddha Buddha. À, Đức Phật độc giác có phải là Đức Phật chánh đẳng chánh giác hay không? No. Um, Both of them are said enlightened one. But Sambuddha Buddha is the one who knows all. Pacheka Buddha is not, he has no such omniscient knowledge. À, cả hai ngài đều là những vị Phật giác ngộ. Tuy nhiên, à, Đức Phật toàn giác là Đức Phật có thể biết tất cả mọi thứ và Đức Phật độc giác ừ. thì không có cái điều này. In the world in which Sammasambuddha Buddha didn't arise, Pachega Buddha arise at that time. À, trong thời kỳ không có Đức Phật toàn giác xuất hiện trên thế gian thì những lúc đó có Đức Phật độc giác xuất hiện trên thế gian. When Pachega Buddha, they translate into many translations. I will introduce all of you. Mm. Private Buddha. À, kính thưa hội chúng con xin được tiếp tục cái vai trò của người phiên dịch. À, thế cô khi mà ngài có vừa vừa ngài có nói rằng cái cái từ mà Pachika Buddha tức là Đức Phật độc giác này có thể dịch ra thì nhiều nghĩa khác nhau. So, they translate Pachika Buddha into many words họ dịch cái từ Vachika ờ, ra nhiều nhiều cái cụm từ khác nhau some they translate it as private Buddha à, có người thì họ dịch là đây là Đức Phật um, Phật riêng and declare Buddha Đức Phật không tuyên thuyết solitary Buddha who à, appear à, alone à, Đức Phật uh, um, đơn độc private Buddha and declare Buddha solitary Buddha I forgot one à, tôi quên mất một một cái từ nữa okay dạ. so which one do you like thế quý vị thích cái từ nào ạ à? Pachikat Buddha. Okay. <laughs> good, good. Okay. It is better. Pachika Buddha. Okay. Tốt nhất là để nguyên cái cái từ Pachika Buddha thì hơn. Yes, Patika Buddha is not the knower of all. Khi ờ, Đức Phật độc giác thì không phải là bậc uh, biết, hết tất cả. When the Patika Buddha appeared in the world, he could not teach others to enlighten as he enlightened. Khi Đức Phật uh, độc giác xuất hiện trên thế gian thì ngài không thể dạy được những người khác để trở thành bậc chứng ngộ như ngài. It is explained in the commentary the differences between omniscient Buddha and Pachika Buddha. À, điều này đã được giải thích ở trong chú giải về sự khác biệt giữa Đức Phật chánh đẳng chánh giác và Đức Phật độc giác. Giving an example. À, By giving an example. À, bằng một cái ví, thông qua một cái ví dụ như sau. Suppose there is a person who is mute. He dream. He dream. he dreamt. Could he say you what he had dreamt? cũng như là một cái người câm ấy bị câm ấy bị tắt tiếng ấy khi mà người ta người đó mơ đấy nằm mơ thì cái người đó có thể là kể lại cho quý vị nghe về cái giấc mơ của mình được không ạ? Yes, he could dream, but he is mute. That's He could not explain what he had dreamt. Thì vâng thì cái người đó là có thể mơ nhưng mà vì là à, ông ta không không không à, có thể nói được đấy thì ông liệu ông ta có thể uh, nói kể lại cho quý vị về cái giấc mơ của mình được không ạ? Là rằng ông ta đã mơ những gì được không ạ? In the same way, Pachiga Buddha is like a person who dreamed, but he could not explain what he had dreamed, or what he had dreamt because even though he realized the Dharma, he could not explain the nature of the Dharma into words. Thì cũng như vậy, cái Đức Phật à, độc giác ấy, cũng như là người đã đã mơ, đã, đã nằm mơ nhưng mà Ngài không thể lại kể lại cho quý vị về cái nội dung giấc mơ của mình được. Ngài mặc dù Ngài đã chứng ngộ Pháp nhưng mà Ngài cũng không thể là giải Pháp cho quý vị được. All of, all of you and all of us are those who can understand only when we hear the Dharma explaining into words, which was explained into words. À, tất cả quý vị ngồi ở đây thì chúng ta chỉ có thể hiểu được giáo pháp khi mà được giải thích à, cái giáo pháp đó bằng cái ngôn từ. Do you agree with it? À, tất cả quý vị có đồng ý không ạ? If there is no explanation into words, it is impossible for all of us to understand. nếu mà không giải thích bằng cái ngôn từ thì liệu quý vị là à, thì chúng ta không thể nào mà hiểu nổi được giải giáo pháp so have you ever read Milenda Panya à, à, quý vị ở đây đã có ai đọc Ni Tiên Vấn Đáp chưa yes. yes. Do you like it? Yes. À, quý vị có thích không ạ? I like very much. À, tôi thì rất là thích. Yes, very deep in meaning and very good explanation there. À, rất là sâu sắc về ý nghĩa và rất là tốt à, về mặt giải thích. All the examples given there are very good. Tất cả những cái ví dụ ở trong à, mi tiên vấn đáp đều rất là xuất sắc. There, one question I saw. Ở trong đó có một cái câu hỏi mà tôi đã từng đọc. Who is the one who asks questions to Venerable Nagasena? Ai là cái người đã đặt câu hỏi cho tỳ kheo uh, tiên ạ? Milena, King Milena. Chính là vua Mỹ Tiên. À, vua vua Milanda. As a Buddha, what is the most difficult thing that he had done? As a Buddha. À, khi làm một cái đối với một vị Phật ấy, thì cái điều khó nhất mà ngài đã làm là điều gì ạ? Do you remember that question? Quý vị có cái nhớ cái câu hỏi đó không ạ? À? So, Venerable Nagasena give an answer to this question. Và ngài uh, ờ, Natin ấy đã đưa ra cái câu trả lời cho cái câu hỏi này. Before giving an answer, he asks a question to King Milena first. Và trước khi mình trả lời cái câu hỏi này thì ngài Natin đã hỏi vua Milena một câu ạ. There five rivers flow into the ocean. Có năm dòng sông chảy vào đại dương. So all they meet in the ocean. Tất cả đều gặp nhau ở đại dương. And then a person who take water in the ocean. Và có một người thì lấy nước ở đại dương. And then after that Venerable Nagasena asks a question to the King Milena Is it possible to distinguish which water is from which river? Và uh, tỳ kheo Na Tiên đã hỏi vua Milinda rằng liệu có thể phân biệt được cái nước này là lấy ở dòng sông nào không ạ? Possible? Liệu có thể không ạ? Can you do? Quý vị có làm được điều này không ạ? Can or can? Can. Can. Impossible. It is a very difficult task. Đây là một cái thử nghiệm rất là khó khăn. But Buddha had done more difficult than this. Nhưng mà ờ, Đức Phật thì của chúng ta thì lại làm được những cái điều mà khó hơn như thế. He had explained the phenomena of the Dharma, the nature of the Dharma one by one. Ngài đã giải thích một cách tường tận cái bản chất của pháp à, từng cái một. In từ từ theo thứ lớp in our heart, physical heart, there is a very small place where the blood gather. Based on it, mentality arises. Ở trong cái tâm của chúng, à, trong tim của chúng ta có một cái nơi mà cái, cái máu nó nó từ nó dồn về đó là cái nơi mà phát sinh ra à, à danh pháp à, ý căn nó là cái cái, cái ý căn mà nơi mà phát sinh ra cái cái gọi là cái danh pháp in that gathering blood in a very small place there are many heart based materiality ở cái nơi mà máu nó tụ về đó rất là nhỏ bé như vậy ấy, thì đó là cái nơi mà à, à, gọi là sắc ý căn based on heart based materiality mentality different types of mentality arise. Ở trên giờ trên cái sắc ý căn đó thì rất là nhiều cái uh, tâm hành đã khởi sinh ở đó. Then Buddha distinguish this is consciousness, this is contact, this is feeling. Ngài uh, đã giải thích một cách uh, ngài đã chỉ ra một cách rất là tường tận đây là thức, uh, đây là xúc, đây là thọ. This is perception. Đây là tưởng. This is determination. Đây là dục. And so on. Đây là quyết định. So Buddha had distinguished many different mental factors. À, Đà và Đức Phật à, chúng ta đã phân biệt à, chỉ ra rất là rõ ràng à, nhiều cái loại mà tâm tâm sở hành tâm sở hành This is only what the omniscient Buddha could do, can do. Đây là cái điều mà chỉ có một mình à, duy nhất Đức Phật à, vô thượng chánh đẳng chánh giác của chúng ta làm được mà thôi. Because he could express all the nature of the Dharma into words. This is consciousness, this is feeling, this is perception, we understand after hearing. Và sau đó thì ngài đã có giải giải thích cho thế giới, à, cho thế gian, à, dạy cho mọi người à, rằng đây là à, thức, đây là à, xúc, đây là thọ và chính là nhờ cái sự giải thích của ngài mà chúng ta có thể hiểu được pháp. Don't you want to distinguish this? Và quý vị có muốn phân biệt à, cũng giống như vậy không ạ? Yes. Có chưa? You think you can't? quý vị nghĩ rằng là mình không thể làm được điều này Buddha said the one who is concentrated knows and sees ultimate mentality and ultimate materiality Đức Phật đã dạy rằng ai à, tu tập định à, ai có định người đó có thể phân biệt được danh và sắc tối hậu this consciousness feeling perception determination all these are ultimate mentality. Tất cả thức, thọ, xúc, à, quyết tâm, tất cả đều là những cái tâm hành. So in the first jhana, there are altogether 34 mental factors. À, trong cái giai đoạn mà sơ thiền ấy, thì có tổng cộng là 34 tâm hành. This is what Buddha has taught all of us by distinguishing each of them. Đây là cách mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta bằng cách là phân biệt một cách rõ ràng à, từng từng loại một. If you listen to Buddha, after having developed the concentration, I will teach all of you. Sau khi mà quý vị mà có định rồi ấy, thì tôi sẽ dạy quý vị à, từng cái một cách rõ ràng. Okay? Dạ. <laughs> So, this is what the Pachega Buddha could not do. Đây là điều mà Đức Phật độc giác không thể làm được. Even though he dreamed like he is a mute, he could not explain the nature of the Dharma into words. Giống như người một người ngài đã mơ thì cũng giống như một người không thể nói, ngài không thể nào mà giải thích uh, một cách tường tận về pháp về giáo pháp về bản chất của pháp đối với thế, cho cho mọi người được. That's why when the Pachega Buddha arose in the world, he could not teach other people to enlighten as he enlightened. Bởi chính bởi vậy cho nên là khi mà Đức Phật độc giác xuất hiện ở trên thế gian thì ngài không thể nào dạy được mọi người à, để à, có thể đạt được cái sự chứng ngộ như ngài đã đã làm được. Also, there is no establishment of sangha order in the appearing of the Pachega Buddha. Và trong cái thời kỳ của Đức Phật độc giác lại cũng cũng có xuất hiện tăng già. Only when the omniscient only in the appearing of only when the uh, omniscient Buddha appear in the world. He taught the Dhamma and he teach us the way leading to enlightenment. Chỉ đến khi mà Đức Phật uh, chánh đẳng chánh giác xuất hiện trên thế gian thì ngài mới uh, dạy về giảng dạy giáo pháp So we can say only when the omniscient Buddha arose, arise or arose in the world, he could teach us. He could teach us to enlighten as he enlightened. Và nên chúng ta có thể nói rằng là khi mà Đức Phật chánh đẳng chánh giác xuất hiện trên thế gian, ngài có thể giảng dạy giáo pháp và hướng dẫn cho chúng ta à, đạt đến cái sự chứng ngộ như là ngài đã đạt được. And also, after his fully enlightenment, he finally decided to teach the Dharma to those who come into this existence with good barami. Và cũng tôi muốn thêm nói thêm một điều nữa là khi mà Đức Phật à, tránh đẳng tránh giác xuyên đến trên thế gian thì ngài đã quyết định giảng dạy giáo pháp cho những ai có đủ ba la mật. And then he established the order of sangha. Và sau đó thì ngài thành lập uh, tăng già. Which sangha are those who can teach the way to make an end of suffering? Cùng với tăng già thì là à, tăng già đó là những gồm những cái người mà à, có cũng có thể giảng dạy à, cái giáo pháp và đưa đến cái sự đoạn tận khổ đau à và và, và uh, ngài nói là cái và tăng già nào là có thể giảng dạy cái con đường đưa đến sự đoạn tận mọi khổ đau So in another way, I will ask all of you a question. Who can teach the way to make an end of suffering? Và tôi cũng như vậy tôi hỏi quý vị một cái câu là ai có thể giảng dạy cái con đường mà đưa đến sự đoạn tận khổ đau? The ờ, enlightened one, uh, The one who follow strictly the way the Buddha taught are those who could teach the way to make an end of suffering. À, ngài ngài giải thích rằng là những những cái người nào mà à, hành theo thực hiện thực hành theo học theo cái giáo pháp à, nghiêm ngặt một cách nghiêm ngặt thì giáo pháp của Đức Phật ấy là những người có khả năng dạy được chỉ ra cái con đường đưa đến sự đoạn tận khổ đau. Keep in mind Even the self-enlightened Pajjega Buddha could not teach the way leading to make an end of suffering. Hãy quý vị hãy ghi nhớ rằng là ngay cả Đức Phật đồng giác cũng không thể nào dạy cái con đường chỉ ra cái con đường đưa đến sự giác ngộ. If we don't listen the words of the Buddha, if we don't follow practice the teaching of the Buddha, can we make an end of suffering? à, và chúng ta nếu mà chúng ta không có lắng nghe Phật pháp thì liệu chúng ta có thể à, đi hành à, đi theo cái con đường đưa đến sự đoạn tận mọi khổ đau được không? What is your point of view? Và cái quan điểm của quý vị là như thế nào ạ? Possible? Có thể không ạ? Impossible. Nếu nếu chúng ta không lắng nghe và thực hành một cách sâu sắc à, cái giáo pháp à, Phật pháp à, đưa đến cái sự chứng ngộ À, và đoạn tận mọi cái khổ đau liệu chúng ta có thể ờ, đạt đến cái cái sự chứng ngộ như đức phật đã là đã từng đạt được không ạ impossible if it is so if we don't follow the words of the buddha can we be the one who can teach the way leading to make an end of suffering và nếu mà chúng ta không lắng nghe và không làm theo cái lời dạy của đức phật đó thì liệu chúng ta có thể giảng dạy cái con đường đưa đến sự chứng à, sự đoạn tận mọi khổ đau được không? Can we? Liệu có thể được không ạ? No. That's why we all should keep in mind this is not our thing. This is of the Buddha, omniscient Buddha. Và cái và đó là cái lý do mà chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng cái giáo pháp này không phải là của chúng ta mà là do Đức Phật đã tìm ra và giảng dạy cho chúng ta. This is the capability of the omniscient Buddha, not of us. Đây là cái năng lực của vị toàn giác chứ vật uh, à, vị Phật toàn giác không phải là năng lực của chúng ta. We ourselves have no such capability. Chúng ta bản thân chúng ta thì không có cái năng lực đó. We should know our our capability. Chúng ta phải biết cái cái khả năng của mình đến đâu. if we don't follow, practice the words of the Buddha, and if we don't follow the words of the Buddha, and if we don't teach according to the Buddha's words, I will not be the one who can do for the good of all of you. Nếu mà chúng ta không lắng nghe những lời dạy của Đức Phật, nếu mà chúng ta không thực hành theo những lời dạy của Đức Phật, thì tôi là không phải là cái người mà làm để mang lại cái điều lợi ích đó cho quý vị. So in other words, which can say, if we don't follow the words of the Buddha and if we teach not according to the Buddha, it will not be the way leading to make an end of suffering. Nói một cái cách khác, nếu mà chúng tôi không giảng theo những uh, uh, gì trong ờ, kinh điển, uh, những cái, nếu mà chúng tôi không giảng theo những lời dạy được uh, ghi lại trong kinh điển đó, thì chúng tôi không giảng dạy cái con đường đưa đến sự đoạn tận khổ đau. Do you get what I meant? À, quý vị có nắm được cái thông điệp của tôi không ạ? Yes, that's why we teacher must follow the words of the Buddha. You disciples must follow the words of the Buddha. À, những à, thiền sư à, đó là lý do tại sao tôi nói là những thiền sư phải làm theo lời dạy của Đức Phật và những cái thiền sinh cũng là những người cần phải làm theo lời dạy của Đức Phật. Only then we can sustain the true teachings of the Buddha in this world. Chỉ bằng cách đó chúng ta mới có thể duy trì được cái lời dạy của Đức Phật ở trên thế gian này. So this is what we all need to understand about. Đó là những tất cả những gì mà chúng ta cần phải hiểu. If it is so, what is the way leading to make an end of suffering? Vậy nếu vậy thì đâu là cái cách mà đưa đến sự đoạn tận mọi khổ đau ạ? À? To listen and to practice uh, according to the uh, Buddha teachings. What is the way leading to make an end of suffering? Uh, Eightfold noble path. Thì cái con đường mà đưa đến sự đoạn tận và mọi khổ đau là gì ạ? À? Đó là bát chính đạo. Do you remember? Quý vị còn nhớ không ạ? Yes. yes. So If we summarize each Four Noble Path, there will be only three trainings the training of morality, the training of concentration, and the training of insight. Nếu mà chúng ta giản lược lại bát chánh đạo thành ba đây có cái à, gọi là tam à, tam học đó là giới, định và tuệ. So we need to practice step by step. Chúng ta phải à, thực hành à, từng cái một. Only then we can make an end of suffering in this very life or in the future. Chỉ có bằng cách đó thì chúng ta mới có thể đạt đến sự chúng ta mới có thể đoạn tận mọi cái khổ đau uh, trong ngay trong kiếp sống này và trong uh, kiếp sống sau. So this is what we all need to follow practice only then it will be according to the words of the Buddha. Đó là tôi ờ, cũng đấy là điều mà tôi cũng muốn nhắc lại đó là quý vị cũng phải lắng nghe và thực hành theo những cái lời dạy của Đức tránh Đẳng Chính Giác. Here I want to explain why do we need to practice these three training. À, và đây là tôi cũng muốn giải thích là lý do vì sao chúng ta phải thực hiện bài cái tam vô lậu học. Before explaining Let me ask you a question. Why do why should we why should we need to practice the first training, the training of morality? À, và tôi cũng muốn hỏi trước khi mà giải thích thì tôi muốn hỏi quý vị một câu là tại sao chúng ta phải thực hiện cái uh, trong cái đầu tiên trong tam vô lậu học đó là sự thực hành về giới giới vô lậu học. What is the purpose of practicing the first training? cái mục đích mà chúng ta phải thực hành, hành ờ, giới vô lò là gì ạ để diệt trừ những phiền não lợi thô to to eliminate the raw defilements Abante. to eliminate the raw the, uh, the cause, the cause. Yeah. defilements to make an uh, fundamental any any answer any more answer? Có cái câu hỏi trả lời trả lời nào khác nữa không ạ? Có giới thanh tịnh thì tâm mới thanh tịnh được. So uh, he he answered that uh, when when we have the purified uh, precepts, then we have the the purified mind mountain. Okay, now is the time for me to explain. và bây giờ đã đến uh, có lẽ là lúc là hợp thời để mà tôi giải thích cho quý vị. I have given a chance to all of you. Tôi đã trao cho quý vị cơ hội. <laughs> và bây giờ là cái cơ hội của tôi. Okay, we all should understand why do we need to practice the first training, the second training, and the third training. They have connection to each other. Và chúng ta cũng cần phải hiểu rằng cái sự thực tập đầu tiên à, giới vô là học sự thực tập thứ hai định vô lò học và sự thực tập thứ ba tuệ vô lò học có cái sự có cái mối liên hệ lẫn nhau. How many actions are we doing in this? Three. Yeah? Three. Three. Do you agree with it? I still remember Do you agree with Venerable Isika? How many actions are we doing? à, chúng ta có bao nhiêu loại hành động hàng ngày thì ngài um, sư có trả lời là là có ba thì ngài đã nói là mọi chúng ta có đồng ý với đại sư Pasika không ạ? À, không ạ? How many actions are we doing a day? Chúng ta hàng ngày chúng ta có bao nhiêu hành động uh, tạo nghiệp? many actions. Many actions rất là nhiều đúng không ạ? The Venerable Isika said three actions. À, sư Isika thì nói rằng là có ba loại. So our interpreter said many actions. Cái người mà phiên dịch à, một trong những người phiên dịch thì nói rằng là có rất là nhiều. What is your answer? For the normal people, I think two. Two. Bản thân khẩu ý. À, đối với những người bình thường là có hai. À, một mình câu trả lời khác. You don't know. Okay. You don't want to give an answer. It's, it's not the, the, the answer. Not it's the You said uh, there are three bundles. Okay, okay. So now I will. Bây giờ tôi trả lời. Đây. I will negotiate between all of you. <laughs> tôi sẽ đàm phán với quý vị, thương thảo với quý vị. If you say that you did or you do many uncountable actions a day, also true. If you say that you do only three actions also true. Nếu quý vị nói rằng là uh, chúng tôi đã làm uh, làm uh, một cái số lượng uh, không thể đếm được các cái hành động thì quý vị cũng đúng mà nói thì quý vị nói rằng là tôi có ba cái loại hành động thì quý vị cũng đúng. But the answer many uncountable actions should be put into three actions. Những cái câu trả lời là cho dù là vô số cái hành động tạo nghiệp mà chúng ta thực hiện đó thì cũng chia ra làm ba nhóm many actions are just three actions có nhiều rất là nhiều hành động như vậy mà chia chia gom lại chỉ có ba thôi so there is no conflict như vậy là quý vị không có mâu thuẫn với nhau nhé okay yes. so three actions even though we do or we did, or we are going to do many uncountable actions a day for the whole of life. All of them are just three actions. Cho dù chúng ta có tạo ờ, vô số vô lượng cái hành động ở trong suốt cái cuộc đời của mình thì uh, gom lại là chỉ có ba thôi. What are they? Chúng là gì? Bodily actions, verbally actions, and mental actions. Đó là khẩu ý, uh, uh, khẩu niệm, à, à, khẩu đó là khẩu nghiệp đó là khẩu nghiệp thân nghiệp và ý nghiệp is it true yes not more than this à như vậy có đúng không ạ à, và mọi người trả lời là đúng này nói rằng là đúng như vậy là không có nhiều hơn là ba đâu okay suppose lay the body, observe five precepts what do they do à, những cái người mà cư sĩ mà khi mà thực hành năm giới thì họ đã làm gì ạ? À? Refraining from killing. What is this action? À, ví dụ như là tránh xa khỏi sự sát sanh ấy. Đó là về là nghiệp gì ạ? Refraining from bodily wrong action. Đấy là đấy là sự ngăn ngừa khỏi cái những cái bất thiện nghiệp. À thân bất thiện nghiệp. refraining from stealing what is this action ngăn ngừa uh, khỏi cái uh, sự trộm cắp ấy, thì là nó là cái nghiệp gì ạ what is that action refraining from sexual misconduct à, thế còn là um, tà dâm đó à, ngăn ngừa khỏi sự tà dâm thì đó là cái nghiệp gì ạ à. bodily wrong action refraining from bodily wrong actions too nó cũng là ngăn ngừa cái thân bất thiện nghiệp refraining from petty lines what is that action thế mà tránh xa thì nói dối là thuộc về cái nghiệp gì đó là về cái ờ, khẩu nghiệp ngài giải thích đó là khẩu nghiệp what is that action refrain from uh, drinking alcohol uh, no no no refraining from petty lines what is this action refraining from verbally wrong action nhưng mà tránh xa cái cái cái nghiệp nói dối đó là gì ạ à? đó là về khẩu nghiệp Now, how many actions do you see? Bodily action and verbally action. Refraining from bodily wrong action and verbally wrong action among four. Như vậy là quý vị thấy đã có mấy ạ? À? Có hai đúng không? Thân nghiệp và khẩu nghiệp. Luôn có ý nghiệp đi kèm Okay, the last one. But he, he said that, that this all, all always is the Manokama uh, accompanied with the Mante. Oh, this is what we will explain a little bit later. À, cái đó tôi sẽ giải thích sau. The action itself. We want to kill. If you don't kill, it is not killing action. Okay? Thì nên ví dụ như là nói về nghiệp sát sanh chẳng hạn, nếu mà chúng ta không giết hại đó thì không có cái nghiệp sát sanh. Okay? à không không có cái ý sát hại đó thì sẽ chúng ta sẽ không có cái uh, hành động sát sanh và không uh, có một cái nghiệp sát sanh. Whatever action we did or we do or we are going to do, without mental action we can't do. But if we don't do practically the action which we must do with bodily, it is not the bodily wrong action, just mental actions. À, nếu mà bất cứ một cái hành không thể có cái hành động nào mà không có cái sự dẫn dắt của ý nếu mà có cái ờ, một cái hành động mà ờ, không bởi không không không do cái ý bất thiện à, dẫn dắt thì điều đó không phải là hành động thì không thể nào ờ, phát sinh được cái hành động à, gọi là thân bất thành nghiệp và nếu mình không thực hiện à, thực sự thực hiện bằng cái hành động động thân thì đó cũng không phải là thân bất thành nghiệp so the last one okay, we refraining from taking intoxicants what is this action và ngăn ngừa khỏi sự lấy không lấy của không cho thì cái nghiệp này là nghiệp gì ạ à, và cái, cái cái cái cuối cùng đó là ngăn ngừa khỏi sự uống rượu à, và các chất say thì đó là nghiệp gì ạ dạ. Dạ. kaya kamma Kaya Kama? Manokama? Because because you hold your cup with your hand, that's why it is bodily wrong action. Có phải vì là quý vị à, nắm cái ly bằng tay cho nên đó là cái hành động thân nghiệp không? <laughs> you drink with your mouth. Didn't you say that it is vowel wrong? Vowel thế là quý vị cầm cái ly đó đưa vào miệng thế là thành ra là khẩu à, gọi là khẩu nghiệp đúng không? It's all uh, uh Kaya Kamat He said. So, the main point we should understand about refraining from taking intoxicants, is the basics of negligence. Okay. thế cái cái điểm mà ờ, cốt yếu mà chúng ta ờ, cần biết ờ, đối với cái giới mà ngăn ngừa khỏi sự uống rượu các chất say đó là đó là sự dễ vui à dễ dễ vui đó là sự ngăn ngừa khỏi sự dễ vui so those who have taken intoxicants are those who can commit killing, stealing, sexual misconduct, and telly lines easily những người mà phạm phải cái giới mà uống rượu và các chất say là người những người cũng dễ dàng mà phạm phải các cái giới khác đó là à, sát sanh à, trộm cắp tà dâm nói dối That's why this is the basics of negligence. Đây chính là cái cái điều à, căn bản dẫn đến cái sự phóng dật. You know pamada, apamada. À, quý vị có biết cái từ là uh, dễ dỗi không ạ? Apamado. This is for pamada. Ah, pamada. Pamada. Đây là có This có is the causes of pamada. Đây là cái nguyên nhân dẫn đến cái sự phóng dật. This is what we all should understand. But in the commentary it is explained. If we distinguish to which karma should we put this taking intoxicants into? đây là cái điều đã được giải thích ở trong chú giải nếu mà chúng ta phân biệt cái nghiệp nào à, đối với lại cái việc à, uống rượu các chất say đó two if we distinguish this karma refraining sorry refraining from taking intoxicants to which karma should we put this action into à, đối với cái nghiệp mà à, uống rượu cái chất say thì liệu là chúng ta à, có thể đưa nó vào cái nhóm hành động nào So it is explained in the commentary Kaya Kama. Ở trong uh, chú giải thì giải à, và trong chú giải thì nói rằng ở đây chính là cái thân uh, thân bất thành nghiệp. But the most important thing is the cause of pamada và cũng họ cũng nói thêm là ở đây chính là cái nguyên nhân đưa đến sự phóng dật. So now you see, if you observe five precepts you refrain from two actions among three, bodily and verbally wrong actions và với việc mà uh, giữ gìn năm giới thì quý vị uh, được uh, ngăn ngừa khỏi uh, thực hiện hai cái bất thiện nghiệp uh, khẩu bất thiện nghiệp và thân bất thiện nghiệp. In other words, we can say, for the purification of bodily actions and verbal actions. À, và chúng ta có được cái thân thanh tịnh và khẩu thanh tịnh. À, nói nói một cách khác, một cái dùng một cách diễn đạt khác thì đó là chúng ta sẽ có được cái thân thanh tịnh và khẩu thanh tịnh. You get it? quý vị có nắm được cái điểm này không ạ nếu mà chúng ta thực hành như vậy thì chúng ta sẽ có được cái thân thanh tịnh và khẩu thanh tịnh can it make for the purification of mind liệu năm giới có thể thanh lọc được tâm không ạ như vậy như vậy liệu năm năm giới việc giữ gìn năm giới đó, Please à, consider có thể đưa đến cái sự thanh thanh tịnh tâm được không ạ cannot can không thể đúng không Okay, now we will discuss about this. Và bây giờ chúng ta sẽ thảo luận về vấn đề này. When we observe five precepts, not all of you observe eight precepts, right? Right? Và bây giờ tất cả quý vị đang ờ, giữ à, năm giới, à, giữ tám giới, có phải vậy không? But fortunately, there is no mosquitoes here much, I think. <laughs> Nhưng may sao là ở đây không có nhiều muỗi lắm. Sometimes you don't know about it, I think. Và đôi khi là quý vị à, cũng không biết về cái điều này. But if you go to Pa'au, many mosquitoes will welcome you. <laughs> và nếu mà quý vị mà đến Pa'au, Molongnai đó thì sẽ có rất là nhiều à, mũi đón chào quý vị. Suppose you observe five precepts, and that time mosquito bites you. Giả dụ như là quý vị tất cả đều giữ năm giới và đến à, cái lúc đó thì uh, mũi nó chích quý vị because you feel very pain. Và quý vị cảm thấy rất là đau. So in your mind. Và trong tâm của quý vị. Wishing to kill me arise sometime. Cái cái cái ý uh, muốn uh, sát hại nó khởi lên. À, đôi khi ý muốn sát hại, à, muốn giết thì con mũi nó nó khởi lên. Forgetfully sometime you raise your your hand đôi khi mà quý vị à, không có tránh niệm là quý vị đã giơ cái tay mình lên đó and then you remember oh I have taken precepts from Bandi và sau đó quý vị chợt nhớ ra rằng ô, oh, tôi đã đã xin giới từ quý ngài okay sometimes you have refrain from stealing đôi khi uh, quý vị đã ngăn ngừa uh, khỏi cái giới sát sinh but when you see very beautiful desirable objects. Sometimes desire to steal may arise in your mind, even though you don't steal. À, à, đôi, đôi khi thì quý vị là à, à, đang đang ngăn ngừa khỏi cái giới mà lấy của không cho nhưng mà có những cái lúc mà quý vị nhìn thấy những cái cái đối tượng khả ý khả ái à, rất là đẹp rất là xinh đẹp in the same way you observe five precepts even though you don't commit sexual misconduct boldly in, my, in your mind, desire to commit sexual misconduct may arise or not. Và ngay cả khi quý vị uh, giữ gọi là quý vị giữ gìn năm giới à, và trong một số cái trường hợp thì à, cái mà giới à, là tà dâm đấy khi mà có những cái đối tượng khả ái khả ý à, nó nó quý vị gặp phải cái đối tượng khả ái khả ý thì trong tâm quý vị có thể là nó sẽ khởi sinh hoặc là không may. Có thể đấy. It may. In the same way, even though you don't steal, sorry, you don't tell lies, because you observe five precepts, but sometimes desire to telling lies may arise in your mind too. Và ngay cả khi mà quý vị uh, giữ cái giới mà không nói dối đấy, thì đôi khi trong tâm quý vị cũng khởi lên cái ý muốn nói dối. For that reason, Practicing the first training is not for the purification of mind, but for the purification of true actions, bodily and verbal actions only. Và như vậy là cái việc thực hành về cái uh, vô lậu học thứ nhất, giới vô lậu học là chính để giúp chúng ta uh, ngăn ngừa được cái hai cái bất thiện nghiệp đó là thân bất thiện nghiệp và khẩu bất thiện nghiệp. Do you see it? À, quý vị đã thấy chưa? I want all of you clearly understand the purpose of practicing each training. À, tôi muốn quý vị hiểu một cách rất là rõ ràng về cái ý nghĩa của việc thực hành à, cái giới vô la học, cái vô lậu, học thứ nhất, giới vô lậu hoc thu nhat gioi vo lậu. hoc So now I will make a conclusion. The purpose of practicing the first training is to make the purity of two actions among three. Và cái ý nghĩa của cái uh, vô lậu học thứ nhất, giới vô lậu học đó là À, để ngăn ngừa khỏi những cái à, hai cái hành động bất thiện à, thân bất thiện nghiệp và khẩu bất thiện nghiệp để, để thanh tịnh hai trong ba để thanh tịnh hai trong ba đó là hai trong ba cái nghiệp của mình đó là chúng ta thanh tịnh thân và khẩu among three trong ba cái uh, nghiệp bodily, verbally, and mentally actions. Which comes first? Khẩu, thân và ý, giờ cái nào là xuất hiện trước? Mental actions comes first. Bodily and verbal actions comes after mental actions. À, ý xuất hiện trước, sau đó đến thân và khẩu. Theo sau. If it is so, the more we practice morality, the more we come to know, our bodily and verbally actions become pure day by day. À, như vậy là chúng khi mà chúng ta thực hành cái uh, giới vô la nhất, giới vô la học thì uh, mỗi một mỗi một ngày cái thân và khẩu của chúng ta thuc hanh cai gioi vo la hoc cai vo la hoc thu nhat gioi vo la được thanh tịnh. Our bodily and verbal actions will be very beautiful. Cái thân và khẩu thanh tịnh nó rất là đẹp, nó rất là đẹp đẽ. But the more we come to know the purity of bodily and verbal action, the more we come to know the impurity of our mind. Và càng thân và khẩu càng được thanh tịnh thì chúng ta càng uh, khiến cho cái tâm của chúng ta được thanh tịnh. À, càng càng thấy cái tâm của chúng ta đã được thanh uh, bất tịnh. Do you get it? Quý vị đã nắm được cái điểm này chưa cái thân và khẩu của chúng ta càng thanh tịnh thì chúng ta lại càng thấy được cái tâm của chúng ta nó chưa được thanh tịnh. If we say about the purity, which purity is more important? Ở trong các cái loại thanh tịnh đó thì loại thanh tịnh nào là tốt hơn, là quan trọng hơn? Mental purity is most important one. Là thanh tịnh tâm là quan trọng hơn đúng không ạ? If there is mental purity, there will be no bodily and verbally wrong action nếu mà tâm được thanh tịnh sẽ không có thân bất tịnh và khẩu bất tịnh people maybe especially lady those who are beautiful they want to take their they want to they may want to see their own video and they want to show others too because they are beautiful. Có những người, nhất là những người phụ nữ đẹp ấy, thì là muốn à, quay lại những cái à, thước phim về chính bản thân mình và muốn cho những người khác xem những cái thước phim đó. If it is possible to take our mental video, can you show others? Nếu mà có thể làm phim, có thể quay phim về cái tâm các cái tâm hành của mình liệu quý vị có muốn cho người khác thấy không ạ? Is there anybody who can show your mental video to others? liệu có ai có thể thấy cho người khác thấy được cái ờ, bộ phim về những cái tâm của mình không ạ? There will be nobody. Không có ai. If we honest, how impure it is, we understand it. Okay? Nếu mà uh, nếu mà thành thực mà nói thì uh, khi mà chúng ta có thể cho người khác thấy được cái cái tâm của mình thì nó chúng ta mới thấy nó bất tịnh như thế nào. For that reason, the wise those who practice the training of morality. The more we practice morality, day by day they come to know the purity of bodily and verbal actions. At the same time, they come to know the impurity of their mind. That's why they are not satisfied with the first training. Chỉ bởi vậy mà khi mà những người đã thực hiện cái uh, uh, vô lậu học thứ nhất đó là giới vô lậu thì mỗi một ngày cái thân và khẩu họ được thanh tịnh họ lại lại không cảm thấy không hài lòng với việc thanh tịnh được cái thanh lọc tâm của mình và như vậy bởi vậy à, cái vô lọc thứ nhất là không đủ so they want to emphasize they want to make the purity of mind more and more và như, và khi đó họ muốn nhấn mạnh họ muốn tập trung vào việc uh, thanh lọc tâm muốn thanh tịnh tâm uh, càng nhiều càng tốt for that reason the Buddha taught the second trainee the training of concentration to make the purity of mind after the first training, the training of morality. Và đó là lý do Đức Phật đã dạy cái vô lậu học thứ hai, đó là định vô lậu học. I will explain all of you. Sau khi đã thực hành cái vô lậu học thứ nhất là giới vô lậu học. How to make the purity of mind coming Dhamma Talk Day. <laughs> À, và tôi bây giờ à, và tôi sẽ giải thích thế nào để thanh lọc tâm trong một cái buổi à, pháp thoại à, sắp tới That's all for today. Và ngày Bồ Tát. À, và hôm nay như vậy là đủ rồi. Sa đủ sa đủ sa đu. Okay, Q&A section. và bây giờ đến cái phần hỏi đáp that he has a question one Why did uh, why Buddha didn't uh, allow to note down his teachings into the printed uh, paper. In the the uh, the pitaka, pitaka, the, the print pitaka. Why did the Buddha allow to note down his uh, teachings into the in, in his times? Yes, in his time. Why didn't Why didn't he allow? in times of the Buddha, it is a necessary thing because there are many arahant who attain with pratitsambhida, jnana. Because of this reason, they know the tipitaka without learning. That's why they can hand it down from one generation to another, first just by realizing later but by orally, the memory very very excellent. à, vì câu có một cái hành giả có câu hỏi là tại sao vào cái thời à, Đức Phật ấy, à, thì ngài lại không cho phép à, à, cho phép à, ghi lại những cái lời dạy của ngài xuống kinh điển và kinh điển để cho hậu thế thì à, ngài trả lời rằng là đó là một cái điều đó là một cái việc làm không cần thiết bởi vì vào thời đức phật có rất là nhiều cái vị đã chứng uh, tứ tuệ phân tích à, chứng uh, cái quả vị a la hán và có tứ tuệ phân tích và cái trí nhớ của các ngài là rất là tuyệt vời và các ngài có thể nhớ được tất cả những cái lời dạy của đức phật và có thể truyền lại cho cái người cái thế hệ sau only later when times ripen those wise Mahatira knows that later generation can't do like this at the time. They studied, written down. Okay? và chỉ sau này cho đến thời gian trôi qua thì đến chỉ chỉ uh, và đến sau này thì các cái vị đại trưởng lão đã thấy rằng là cái những cái thế hệ sau là không thể nhớ được như vậy và họ đã quyết định là ghi chép kinh điển xuống cái uh, cái văn uh, cái, cái uh, lá bối nhưng mà thường thường ngài ở Việt Nam thì có rất nhiều người viết sách và đây là lời gốc của đức phật đây là lời gốc của phật nhưng mà rất mâu thuẫn với nhau thì không thể hiểu được nếu có lời từ sách từ ngày xưa thì có thể dễ dàng hơn So uh, he said uh, there are many uh, writers uh, in Vietnam, uh, Bante, they all, all say this is the original teachings of Buddha, this is the original, original teachings of Buddha, but they are very conflict. So we all should read the original teachings of the Buddha This is what we know Tipitaka. Cho nên là ngài ngài nói rằng là đó là lý do vì sao mà chúng ta phải à, tìm đọc lại những cái lời dạy gốc của Đức Phật mà chúng ta gọi là à, kinh điển à, Tam Tạng, Thánh điển. À, à, cái hành giả này thì có một cái câu hỏi là ờ, à, bổ sung thêm tức là ở Việt Nam thì có rất là nhiều cái vị thầy đã viết sách thì và ai cũng nói rằng đây là lời gốc của Đức Phật, đây là lời Đức Phật đã dạy thế nhưng mà à, khi mà đối chiếu với nhau thì những cái lời dạy này à, những cái cuốn sách này rất là mâu thuẫn với nhau thì à, ngài à, à, Sedo Urevata có nói rằng là à, đó chính là lý do tại sao chúng ta phải tìm về cái nguyên gốc những cái lời dạy của Đức Phật à, được ghi lại trong văn chương Pali ở đây được gọi là à, Tam tạng Tam tạng Thánh điển. If there is Pali standard Pali translation, if we read it will be good too. Và cũng có những cái tác phẩm mà đã được chuyển ngữ sang cái từ Pali và rất là chuẩn mực thì chúng ta cũng có thể có được những cái lợi ích khi mà đọc những cái tác phẩm này. But just by reading the translation of the Pali text, it is sometimes difficult to understand what the Buddha meant. For that reason, We all need to depend on the commentary explanation to understand what the Buddha meant. À, nhưng mà chỉ có đọc những cái tác phẩm chuyển ngữ từ uh, kinh điển Pali thì uh, cũng rất là khó uh, có thể hiểu uh, chọn uh, toàn toàn bộ những cái gì mà Đức Phật muốn uh, chúng ta hiểu. Cho nên là quý vị uh, cần phải đọc thêm uh, chú giải và phụ chú giải. So whatever books written by nowadays teachers or what we all need to be careful. So if we know the translation of its standard Pali into any languages, if we study, and if we also study the Abhidhamma, we can check which is true, which is untrue. Cho nên là đối với những sách của những cái những cái chức tác của những cái vị thầy ở thời đại ngày nay ấy, thì chúng ta phải rất là cẩn thận. À, chúng ta cần phải ờ, làm sâu sắc thêm cái hiểu biết của mình bằng cách là nghiên cứu ờ, từ những cái ờ, văn chương Pali gốc và chúng ta nhất là chúng ta có thể học thêm cả cái diệu pháp nữa để chúng ta sẽ phân tích được biết được rằng là liệu cái điều mà vị ấy nói có đúng hay không Before you understand or before you study Abhidhamma, if you read Pali translation, your understanding and after you study Bidama, your understanding will be different. Vâng. Và rõ ràng là cái hiểu mà trước khi uh, khi mà chúng ta đọc những cái uh, tài liệu mà được chuyển ngữ từ Pali uh, so sánh uh, với giai đoạn mà trước khi quý vị học và hiểu cái diệu pháp và giai đoạn mà sau khi mà quý vị đã học uh, và đã hiểu cái diệu pháp và quý vị đối chiếu với những cái quý vị nghiên cứu từ những văn bản chuyển ngữ từ Pali sang thì quý vị sẽ thấy cái sự khác biệt Abhidhamma knowledge is very important. Những kiến thức vi diệu pháp là vô cùng quan trọng. Any question? Còn câu hỏi, quý vị còn câu hỏi nào nữa không ạ? Parami. Có một cái hành giả là có cái câu hỏi về uh, ba la mật, uh, như thế nào là ba la mật? To understand. Do you mean what is parami? Có phải là uh, ý của chú muốn hỏi là như thế nào là ba, ba la mật là như thế nào? phải không ạ? là là gì? Just by translating the words parami, you may not understand. The act of noble person, the act of great person, the act of those who have noble mind are the meaning of parami. But To understand how to fulfill Barami is what you need to understand about if you want to know what is Barami. Uh, à, Parami thì có thể hiểu như thế này đó là cái hành động của bậc thánh nhân là cái uh, người đã có cái tâm của bậc thánh uh, nhưng mà để mà để có thể hoàn thiện được cái ba la mật uh, bổ bổ cái ba la mật của mình thì trước hết chúng ta cần hiểu thêm uh, ba la mật là làm như thế nào để có thể bồi bổ ba la mật I have explained, I have given one of the talk in other country how to fulfill barami in daily life. Tôi có một cái bài pháp ở giảng một cái nước uh, làm thế nào để bồi bổ ba la mật trong đời sống hàng ngày. If you can listen that talk, it will be good. Nếu mà quý vị có thể nghe uh, cái bài pháp này, điều điều đó cũng rất là tốt. uh, Bante, uh, he, she, she has a question. Uh, uh, Bante, please explain for us to understand more about how to strengthen the six sense doors. Strengthen. Strengthen the six sense doors. I uh, restrain the six sense door. Yes, according to the Buddha's teaching, to be able to restrain and to be able to guard our sixth sense door. We all need to develop wise attention on the meditation object. If we are not focusing on the meditation object, it's a time we have opened all our sixth sense doors. Có một hành giả có câu hỏi như thế này, bạch ngài xin ngài hoan hỷ giảng cho chúng con hiểu về việc thu thúc lục căn. À, ngài có giảng giải rằng là à, để mà thu thuốc lục căn này thì chúng ta à, có thể hiểu một cách đơn giản như thế này khi ví dụ như là khi mà quý vị à, hành thiền đó thì quý vị cần phải chú tâm đến đúng cái đề mục của mình và nếu mà quý vị không chú tâm đến cái đề mục của mình thì khi đó mà cái cái lục căn của chúng ta của chúng ta nó đã được mở ra nó không còn được thu thúc nữa So Buddha gave an example. At certain time, a tortoise was finding food, searching for his food on the shore. I saw the turtles see fox coming from a far distance to eat him. So the fox is coming gradually nearer to the turtles. When the fox is near to the turtles, the, the keep all his head, legs into his shell. ngài có um, kể lại cái câu chuyện uh, à, thời đức phật như thế này đức, uh, đức phật đã lấy một cái ví dụ uh, để giải thích về điều về việc thu thúc lục căn như sau đó là có một cái con rùa ấy, thì nó nó đói bụng nó mới đi kiếm thức ăn ở trên cái bờ biển này. thì không may cho nó thì đằng xa có một cái con cáo nó, nó chạy tới và cái con cáo này muốn ăn thịt con rùa và khi thấy cái con cáo nó tiến tới gần thì con rùa lập tức là rụt đầu à, rụt cổ rụt các cái à, chân và tay của nó vào trong cái, cái mai của nó So the fox is waiting. Và như thế là và thế là cái con cáo đã chờ đợi. If any part of the tortoise come out, comes out from the shell, he will eat. Và à, thế là con cáo nó chờ đợi bất cứ một cái bộ phận nào của con rùa nó thò ra khỏi mai là tức là con cáo ăn cái bộ phận đó. The tortoise knows it Và con rùa thì biết cái điều này. So that the tortoise mindfully keep all his arms, legs and head into the shell. Và con con rùa một cách có ý thức là con rùa đã à, giữ cho tất cả đầu, à, tay, chân và đuôi của mình à, à được nằm ở trong trong trọn ở trong vỏ. So finally the tortoise is very determined and very mindful that the fox run away và và, ờ, con con rùa đó với cái quyết tâm rất là mạnh mẽ như vậy và cuối cùng thì là con cáo nó đã phải bỏ đi the fox didn't get the opportunity didn't get the chance to disturb the tortoise. và con cáo đã không có cái cơ hội và không có một cái uh, mảy may một chút mảy may cơ hội nào để có thể uh, ăn ăn thịt được con rùa in the same way after giving this example Buddha said we all need to put our mind into the shell, our mind on the meditation object like a shell. Và uh, cũng như thế thì uh, chúng ta cần phải uh, giúp cho chúng ta cái tâm của chúng ta được uh, trú ẩn ở một cái nơi an toàn. Ở đây ngài dùng cái từ shell nó có hai nghĩa, một là cái cái mai con rùa và có một cái nghĩa khác đó là nơi nơi trú ẩn an toàn. If you don't keep our mind on the meditation object like a shell, The defilements like a fox that devour us. Và uh, chúng ta bằng cách là chúng ta phải uh, giữ tâm mình ở trên cái đề mục uh, hành uh, đề mục hành thiền, đề mục thiền. Và khi mà chúng ta không giữ được tâm mình trên cái đề, mục thiền thì cũng như là cái con rùa nó không giữ được những cái bộ phận của nó ở bên trong mai và như vậy nó có thể bị cái con cáo ăn thịt. Và cũng như vậy thì uh, nếu mà chúng ta không có giữ được tâm mình à, ở trên cái đề mục hành thiền à, đề mục thiền à, điều đó cũng có nghĩa là phiền não nó sẽ ăn thịt chúng ta à, quý vị có nắm được ý này không ạ xa đúng xa đúng xa đúng two có hai người có hai người giơ tay The, our permanent question à, và đây là cái người mà luôn đưa ra các câu hỏi, à, người đặt câu hỏi dài hạn dạ kính thưa ngài con uh, xin hỏi ngài ba câu hỏi so I have a three questions for you Bante yeah. uh, con xin ngài từ vi giải đáp cho con so please uh, explain to me explain for me yeah, dạ, câu thứ nhất là con hỏi là khi một uh, khi một cái uh, khi một cái hành động uh, thiền hoặc bất thiện mà xảy ra thì đầu tiên là à, nó nằm trong giai đoạn ngâm, xong rồi sau đó là giai đoạn là à, ám ảnh xong rồi cuối kết thúc là giai đoạn hiện hành tức là cái, cái hành động đó à, cái, cái ý nghĩa đó được, được biểu hiện bằng hành động thế thì, thì khi mà bị hiện đang bằng hành động á, thì nó tạo nghiệp nhưng mà ở giai đoạn ngủ ngâm và à, và ám ảnh thì nó phải tạo nghiệp hay không So he, he mentioning about the three stages of an action uh, Bante. the before action, uh, during action, and uh, after action. The, the first one is uh, before, standby, during, and after. Standby, the action is uh, in the standby state, and they come to the haunted state, oh. and uh, Anusaya. Upasaya, Upasaya. Anusaya. Anusaya. Abu, uh, uh Upasaya, Anusaya, and uh, Anusya Kilesa, Viyuthana Kilesa, Vitekama Kilesa. Maybe this giai đoạn uh, hiện nay đương nhiên có tạo nghiệp nhưng mà còn cái giai đoạn ngũ ngâm bị ảo ảnh trong có tạo nghiệp hay không? So the the third uh, will be the uh, either the uh, karma, but the, the first and the second is it uh, they are they also the karma? Oh yes, I will explain it. Yeah. The first one is anusaya kilesa. It is an underlying stitch. Lie, lie hidden in the our mental continuum. It is lie hidden stitch. It's a stage which lie it lies hidden. Nobody see it. À, ngài có giải thích là cái giai đoạn mà uh, à, uh, à, anisai á, uh, khi lấy xa tức là phiền não ngủ ngầm ấy cũng như là giai đoạn mà ẩn giấu ấy, không có ai có thể thấy được. So another one is Priyotana Kilesa, which comes up to the surface of the mind when there is condition. Cái giai đoạn thứ hai tức là giai đoạn Priyotana Kilesa là giai đoạn mà nó trồi lên bề mặt đấy. Trồi lên bề mặt. Trong uh, trồi lên bề mặt của tâm thức. Like this. Now you are not angry with anybody now. ví dụ như bây giờ là chú đang không có giận ai cả yes. đúng vậy không ạ yeah. have you no anger chú có biết về cái uh, cơn cơn giận không ạ yeah. chú có cái hiện tại chú có cơn giận không chú đang có cơn giận hiện tại con không có cơn giận nào I haven't uh, any uh, No, no, no. What I mean, no, you are not angry with anybody now. But have you no anger? À, chú không có giận ai nhưng mà chú có biết về cái cơn giận không? Dạ con có biết. I know uh, bạn đề. I know about anger. Anger bạn đề. Không, không phải. chú không có giận ai, chú chú có tâm sân không? Thì là có. I will repeat. You are not angry with anybody. But have you no anger in you? À, ừ, chú không có giận ai nhưng chú có biết là chú có tâm sân không? Dạ có biết. Can you tell me where it is? Chú có thể nói cho tôi biết là nó nằm ở đâu không ạ? À? Okay. Can you point out where it is? Chú có thể chỉ ra. Con con nghĩ con thoáng nghĩ là nằm ở trong tháp Anga thôi. Please be honest, you can't point out, you can't see where it is. Như vậy là chú không thể chỉ ra được là cái nơi mà nó đang trú ẩn đúng không? Yes, yes. So it is Anusaya Kilesas. This is the stage of Anusaya Kilesa. lying stage, lie hidden. Cái cái giai à, đây chính là Anusaya Kilesa tức là giai đoạn phiền não ngủ ngầm, à, phiền não được che giấu, ẩn tàng. And then if someone complain you, the anger that you don't know where it is, anger that you don't you can't point out where it is it comes up to the surface of the mind this is anu priyutthana kilesa it it comes up to the surface of the mind chỉ có đến cái giai đoạn gọi là ờ, piyoleta kilesa là cái giai đoạn mà uh, ám ảnh đó à ờ, giai, giai đoạn uh, hiện hành hiện, hiện hành hiện hành thì nó mới trồi lên bề mặt trồi lên bề mặt và chúng ta mới biết được à, cái biểu hiện của nó như thế nào Priyotana. Priyotana. Priyotana. So at that time, if you can bring defilements that comes up under control, you will not do bodily and verbally wrong action. This is vitekama kilesa. but doing action through bodily and verbally. This is the third stage, vitekama. Uh, ờ, chỉ đến cái giai đoạn mà thứ ba đó là phiền uh, phiền não hiện hành tức là chúng ta mới có những hành động về thân và khẩu để tạo nghiệp à, thân thân và khẩu tạo nghiệp yeah. Dạ, yeah, con hỏi ngài câu thứ hai là dạ, yeah Ừ, cái chữ ờ, chấp nhận trong khi trong khi uh, anh chị anh ngài bảo nói trong khi anh chị thì mình phải uh, giữ cái ờ, tâm tức là buông bỏ những cái khải và, và, và, và buông bỏ cả những cái cái, cái bất khải và đồng thời phải có tâm để chấp nhận thì con con muốn hỏi ngài và chấp nhận đó thì ý ngài sẽ con muốn hỏi là chấp nhận đây bây giờ buông xuôi thì nó có cái gì giống nhau có cái gì khác nhau cái không không không có chấp nhận với thì có giống giống nhau chỗ nào và khác nhau chỗ nào Uh, what he, he wants to ask is, uh, but he has a question, and what he wants to ask is uh, accept and let it go. What is, it, uh, what is the difference? letting go. Letting go. accept and letting go, what is the difference, Bhante? As I do, all of you we must accept as we have. We can't deny. But without participating, it means that ignoring them, ignoring me without getting involved. In other words, letting go. Okay? Without participating, without concerning, without get, getting involved, it is letting go. Another way is developing equanimity towards them. ngài giải thích là tức là không không à, không can dự không tham gia à, không dự phần thì đó chính là buông xả letting go letting go and dropping off what is different À, letting go here is without participating is letting go here. Tức là không không dự phần, không tham dự, à, không dự phần thì đó chính là buông buông xả. Dropping off. Dropping off. Dropping off. How about dropping off and letting go và bàn thế? What is the meaning of dropping off? This uh, Remain now. Not one. Not positive one. Upekha. Upekha. Negative, negative feeling. He meant that, and that he meant that um, they didn't go without paying attention into it. Like they don't have to worry about it. Jumping off in uh, negative feeling. Like you gave up. Mm-hmm. Just with negative feeling is what we should not do anything. This is not for the for our happiness, this is for suffering too. With the understanding, without finding any cause, just by letting go. Letting go is what many people use, but some they don't like this usage, this these words too. What I want to say is without participating, this is à, ngài nói rằng là cái buông xuôi ấy à, là cũng có là cái cách thức mà nhiều người ta thực hiện nhưng mà có nhiều người thì không thích cái ý nghĩa của buông xuôi vì nó mang ý nghĩa tiêu cực giống như là chúng ta à, à, bỏ hết mọi thứ mà không có hiểu được cái nguyên nhân à, dẫn đến cái, cái cái sự việc đó thì ngài muốn nói ở đây ngài muốn dùng cái từ khác tức là cái này từ buông xả tức là à, không can dự không dự phần à, với một cái sự hiểu biết về cái nguyên nhân của cái việc đó do hiểu được cái nguyên nhân cho mình không can dự vào cái điều đấy đó ờ, cho nên là buông xả với buông xuôi nó có cái sự khác biệt one of the native speaker he one time he told me I don't like this word letting go <laughs> có một cái ờ, người diễn giả ở bản xứ thì có đã từng nói với tôi rằng ờ, con không thích cái từ buông xuôi but actually participating is the cause of all the problems with one's defilements or with others. If we participate with our defilements, we suffer. If we participate with others' complain, we suffer. That's why we must accept all the good and bad without participating. À, cho nên là khi mà chúng ta uh, can dự đó, chúng ta can dự vào đó uh, với cái uh, phiền não của chúng ta thì đó là vấn đề khi chúng ta can dự vào với những cái sự phàn nàn của những người khác, cái sự cảm thấy uh, những cái sự à, phiền não của những người khác thì điều đó là vấn đề nhưng mà khi chúng ta không can dự vào chúng ta không dự phần vào thì à, điều đó là rất là tốt con hỏi tiếp câu thứ, thứ ba là, là đạo Phật ừ, quá uyên thâm quá sâu sắc có, có phải vì như vậy mà chín à, phần mười nhân loại không tiếp cận được với Phật giáo có phải như vậy không? So he has the, so there comes the third question, Bande. The Buddhism is so profound, so deep, so profound. So is it the, the main reason why the, most of the human beings cannot understand what? Uh, Ah. So is that the main reason why most of the human beings uh, not come uh, do, do not come to the Buddhism? So here we need to remember the words of the Buddha. Và đấy là điều mà chúng ta phải nhớ. Uh, Maybe they didn't hear. Please repeat again. So uh, he has a question, but the Buddhism is so profound, so deep, is that the main reason why most of the human beings not come to the Buddhism? Yeah, we, we need to remember the words of the Buddha. Calm the wise, I will teach you the Dharma. À, ngài nói rằng là à, chúng ta phải nhớ một cái, cái câu mà Đức Phật nói này. À, này người trí hãy đến đây, Thôi ta ta sẽ giảng dạy giáo pháp cho các người. Buddha's teaching is reasonable, logical. There is cause and effect. It is not for blind faith. Okay? So for that reason, those who are wise, those who love reasonable things, they love the teachings of the Buddha. Uh, giáo pháp mà đức phật giảng dạy à, có đều khả tín à, có dựa trên nhân quả à, đó là lý do mà những cái người trí đó họ rất là thích những lời dạy của đức phật bởi vì nó nó dựa trên nhân quả hợp lý Along, dạ. khả tín và dựa trên nhân quả along the way I'm teaching the Dharma I met with those who are not Buddhist those are Christians those who are free thinkers. When I explain the Dharma, reasonably, they love the Dharma very much. Trong cái hành trình giảng dạy giáo pháp của mình, tôi đã gặp rất là nhiều người à, người à, theo đạo tin lành, người à, theo người những nhà tư tưởng tự do. Vì sau khi mà họ nghe pháp, họ đọc tìm hiểu về pháp thì họ lại trở nên yêu thích giáo pháp. There is no false hope in the Buddhism? False hope. À, không có một cái niềm tin mang tính chất ép buộc ở trong à, đạo Phật. False. F-E-L-S-E, false. So, only because almost all the people, most of the people in the world, they was born in the environment where there is no teachings of the Buddha. they associated with those who don't know the Dharma. This is the reason. If they hear the Dharma, they like. Okay. Um, chúng ta có thể thấy một trong những nguyên nhân chính là phần lớn mọi người được sinh ra ở những cái nơi mà có những cái người ta không có hiểu giáo pháp, không thông hiểu giáo pháp, cho nên là họ không họ không được dạy về giáo pháp. Nhưng mà nếu mà khi mà những cái người này mà những cái người nào mà đã được nghe pháp đấy, họ khi mà họ hiểu rồi họ đều yêu thích It is very important to associate it with the good friend. Only then they can hear the Dharma, they get the opportunity to study the teachings of the Buddha and they can do for the good of themselves and others at the time. Bởi vậy là một trong những cái điều quan trọng là chúng ta phải thân cận những bậc thiện trí, những bậc uh, những cái uh, thiện bạn hữu vì đây là những người có được những cái điều kiện để được nghe pháp và họ à, biết cách thực hành giáo pháp để mang lại lợi ích cho chính bản thân mình và cho những người khác. Not because it is very deep and profound, just because they have no opportunity to hear the Dhamma. Không phải là bởi vì đạo Phật quá thâm sâu, uh, quá vi diệu mà là vì những người khác uh, không có cái cơ hội để được nghe giáo pháp và để được hiểu về giáo pháp sa du sa du sa du okay we will share merit stand today và à, sau đây thì chúng ta sẽ hồi hướng những cái công đức à, đã tạo trong ngày hôm nay Idam me punyam Idam me punyam Asavakayam Asavakayam Vaham hotu Vaham hotu Idam me punyam Idam me punyam Nibbanasa Nibbanasa Pacayo hotu Pacayo hotu Mama punya bagam Mama punya bagam Sapa satanam Sapa satanam Pajemi Pajemi De sabe De sabe Me samam Me Lebantu